Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 17, 1377. Matapos ang 72 taon muling ibinalik ni Pope Gregory XI ang papal see sa Roma mula sa Avignon. Subalit makaraan ang kanyang pagpanaw, dalawang pinuno ang nais na pumalit sa kanya upang maging pinuno ng simbahang Isang mula sa Roma at isa ay mula naman sa Avignon. Ito ang naging simula ng sisismo noong taong 1054. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.